Ulug' Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan berdin, sadık iman erkeklerge, Qitilmak hakka imkan berdim Ulug Rabbim sana hende. Şırlar bilen makan berdim Sadık iman erkeklerge Qidilmaqqa imkan berdim Menhicidur Kur'an sünnet Sab aqide pak diyanet Menhicidur Kur'an sünnet Sab aqide pak diyanet Irak buldi zalalettin, delil hüccet burhan berdin. Irak buldi zalalettin, delil hüccet burhan berdin. Uluğ Rabbim sana hemde, Şırlar bilen makan berdim Sadık iman erkeklerge Kıtılmakka imkan berdim Uluğ Rabbim sana hem de Şırlar bilen makan berdim Sadık iman erkeklerge Kıtılmakka imkan berdim Kirelişip sepsep durgun Taşkın üçün bulup туган кирәлишеп сәпсәп турган ташкын үчүн булып туган кымырлы мас таглар кеби Quyoshlarga iman berdim qimirli mastağlar kebi. kabi Quyoshlarga iymon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda Şırlar bilen bakan derdim Sadık iman erkeklerge Kıytılmakka imkan berdim Yovg'a qarshi choptirib ot, zolimlarni qildi ko'p mot. Yovg'a qarshi choptirib ot, zolimlarni qildi ko'p mot. Himoya qilib mu'minlarni bular bilan qalqon berdim. Himoya qilib mu'minlarni bular bilen qalqon berdim. Ajiz tag'ut aciz şeytan inşaallah bulur yeksan her bir serkeş fir'avinge Musa ibni İmran berdim aciz tağut aciz şeytan inşaallah bulur yeksan هر بسر کشفر اوینگه موسا ابن امران بردن قانون اسsə şəriətni üstün qılsa adalətni öldürülsə uş bu yolda Ali Canap Arman berdim qonun assa shariatni üstün qilsa adolatni o'ltirilsa ushbu yo'lda Ali Canap Arman berdim Resul Ekrem imamidur, ülgisi hem sahabidur. Lazım tutkan alimlerini, çünkü şunda ferman verdin. Resul Ekrem imamidur, Örgüsü hem sahabidur Lazım tutkan alimlerini Çünkü şunda ferman verdin Lazım tutkan alimlerini Çünkü şunda ferman verdin ashu islom erkaklari nurg'o to'lg'on yuraklari hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrok irpon berdim ashu islom erkaklari nurg'o to'lg'on yuraklari hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrok irpon berdim hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrak irpon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim iman erkeklerge, erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sana hende, shirlar bilen makon berdim sadık iman erkeklerge. Tekin makka ikam verdim Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdim Sadık iman erkeklerge Tekin makka ikam verdim Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdim Sadık iman erkeklerge Tekin makka ikam verdim